Antonieta de Barros, Mirinda Virino. En Brasilo, oni oficiale celebras la tagon de instruistoi je la decquina de octobro. Quantam tio estas loca celebradato, mi pensas que estas interesse disconigi gian historion alla tut monda esperantistaro, char mondo travivas tempon, ciam batalado por educado, cae contra o rasa cae alispeza discriminatio concernas ciun homon. Ec en Brasilo mem, multae personoi ne estas informitae pri la factoi ciun ni prescribos ci sube. La tago de instruistoi en Brasilo estis iniciato de exterordinara virino. Antonieta de Barros estis la unua negra virino balote electita qui el deputito en Brasilo. Nome en la suda stato Sancta Catarino en la iaro 1934. Fakte, si estis unu el la tri unuae virinoi quiui ricevis politican mandaton en Brasilo. Ni memoru che sclavezzo estis abolita en citiu lando in la iaro 1888. Si nascidius en 1901, sen conata patro, ido de liberigita sclavino, quiu vivtenis sin cae siaen idoin per lavado de tolajoi. Antonieta farigis instruistino cae sia politica standardo estis la revolucia liberiga potenzo de educado por ciu homo. Sia tempe, sesdec quin la homoi en sia stato estis analfabetoi. Ie sia decsepa agio iaro, si establis privatan curson por contrabatali analfabetetson de malriciuloi pro sia bona famo, kiel eminenta instruistino, si laboris ancau en lerneioi de elituloi. Si verkis pri educado al jurnaloi, cae dum dudec tri iaroi si publicigis pli ol mil articoloin. Si crome fondis revuon, Vida Illoa Insulana Vivo. Pro tio, oponantoi criticacis cae calumniis sin pro sia pretendo ciel virino agi politiche. Antonieta ne timis, sed ciam vigle respondis, inter alie per la conata fraso, virinoi ne devas esti virgai ie ideoi. En 1937 ci vercis libron sub la titolo cifonai ideoi, cae la monon de la vendo, de la unua el dono, si donatis al lerneio por infanoi cies gepatroi trovigis en lepro hospitalo. La tago de instruistoi estes aprobita pro legio proiecto de Antonieta de Barros en 1940 ok, sed oficialigita en la tuta lando nur en 1963. Oni comparas la personetson de Antonieta de Barros al tiu de la mexica Frida Kahlo, negrino, feministo, en lando de oligarchoi, instruistino de riciuloi cae mal riciuloi, si lasis claran messagion al la tuta mondo. La valoro de vivo la grandezza de vivo rondiras circa educado